Agerikoak eh, diren bi sentimenduak edo direla alde batetik eh, tentsioa eta horrek ekartzen duen eh, determinazioa uste zuten gazteria junt e, ba, nolabait e, eh, lo zela dula bila bete entuten eh, bat bat mintzo egin entzizun eh, kasik e, fini zela lujalde kolektibitatea bazutela eta kasik hortan e, bukatzen zela haien e, bojoka e, azkenean kolonaren erasoa eta beraz eriotza izan da ba, sua piztu duen uh, gertakaria eta gazteria bere ala ezagidalean lehoan eta horrek erakusten du ba, zapaldua den uh, egi batean aski dela txinparta bat piztea behiz asteko azpujoka kolektibo bat eta sendoa. Emeritik agen mendean bezala Europan, helburua da natzioa berdistea, independentsia lortzea, edo autonomia, autonomisten Baina ez da, proiekturik, garen nuke. Eta hautasun bat da ere noski. Indar bat izaten alda jendea batzeko, baina hautasun eh, bat izaten alda zendea batzuk jote, baina bai, independentsia lortu gero, eta zer egiten dugu, segitzen dugu planismoarekin, segitzen dugu kutsakurarekin, segitzen dugu espekulazioarekin, eh, jakinez, eh, mafiosu batzuk edo abertzale batzuk orta sartuak gila ere noski, odono, kezka bat izaten alda ere, baita indar bat ere tetsi batzuek salatu dutena, zazpi urteko lan instituzionala eraman dutela, gehiengoan direla autonomistak eta independentistak e, asamblean. Zazpi urtez eh, egon direla prozesu demokratiko batzuetan, bozen bidez autetxi postuak lortzen eta bar, eta azkenean trantziak ez duela uxatxik egin bat ere, gero politiko nauziari begira eta ere ba, autonomiaren edo ba, arekutiago independentziaren zentzuan. Eta horrek ba, azkenan agerian utzi du inda jajemana kajikan eraiki delako behartu asen ditu dela Paris Ilabete iraganda Ivan Kolona FLNC Kortxikako Nazio Askapen Fronteko militantea eta preso politikoak bizia galduzuela zuela Marseillako presondegian. Kolpez lozorroan zirudien herri bat karriketara atera zen masiboki. Euskal Herrian anitz entzun dugu Kortxikaz, baina atik zaila egiten zaigu gure perspektibatik hango testu ingurua eta borroka ulertzea zein izan da Kortxikako nazio askapen mugimenduaren sorrera, zein bere garapena, zeintzuk bere ezaugarriak, heldu dire minutuetan galdera horiei erantzuten saiatuko gira, beraz gelditu gurekin Euskal Irratietan Kortxikako nazio askapen borroka sakonean emankizun honetan. ongi etorri guztieri sakonean emankizun honetara. Erran bezala, Kortxikako askapen mugimenduaz mintzatuko gara, saio honetan eta hainbat galderari erantzuna bilatzen entxatuko gira eta horretarako bi gonbidaturen laguntza ukanen dugu. Batetik, Kortxikan bizi den Euskal Herritar batengana jo dugu. Joritz Larrazarengana hain zuzen ere. Bera sortzez urruinarra da eta han laborantza eskola batean lanean ari bada ere, historialaria ere bada, eta arekin batez ere Kortxikako askapen mugimenduaren historia eta garapena ulertzen saiatuko gira. Eta bestetik, oian atezeg berria egunkariko kazetariaren gana jo dugu, Ivan Kolonaren hilketaren arira sortu mobilizazioen berri ukaiteko izan ere, han izan zen berria egunkariaren izenean gertakariak segitzen. Lehenik eta behin joritz larrazari emanen dio hitza, Kortxikako mugimendu politiko nagusiak zeintzuk diren ezagutzeko. Hau duan alderdi nagusia fe muako deitzen da. Gil Simeoni da lendakaria. Jakinez Gil Simeoni ere kozikako lendakaria dela, eskualdeko lendakaria. Badituzte goita ama bi haute asambladan, kozikako asambladan, parlamentuan. Eta gero, badugu bigaren beste alderdi eh, autonomista bat, deitzen dena partidu dian azioneko, egan nahi du uh, eh, LPNC, partidu da nazion eta beraiek ere autonomistak dira, bakezaleak ere, eta sortzi haute txirik Alderdi horren eh, buruzagia Jean-Christophe Angelin deitzen da. Jakinez, beraiek berezik ikugatua diela egualdean. Eta gero, badira orduan beste bi alderdi, eh, bi alderdi abertzale eta independentista dienak, nagusiki zuen Corin Fronte, Corin Fronte eh, baitu sai haute eta Felix Benedetti deitzen da buruzagia gero bauzue Korsika Libera, Korsika Libera eh, galdu eta guain bakarrik autetxi bakar badute eta lehen nolo janditalamon izen lendakaria, baita ere asambladako bigarren lendakaria, eta eh, gaur egun Peranto Tomaz igazte batek eta hartu du eta pizkanaka-pizkanaka buruzagi bilakatzen ari da. Orduan, ara, lau alderdie abetzale, bi autonomistak eta bi independentistak girenak, jakinez gehienak, biztan gehienak autonomista giela. Uhum. Eta e, aipatu ditugu pixka bat instituzioetan diren e, talde politikoak eta instituzioetatik kanpo e, ze mugimendu nagusi badira. Ebe abertzale eta zitz beti e, baituzue badira gazte mugimenduak e, langile sindikatak eta kitxo eganen nuke. Orduan, ba, zuzue gazte mugimenduak, ba, zuzue nagusiki juentu independentista gazte mugimendua, gazte mugimendu nazional bat dena, ba, eta ikaste sindikatu bat. Arras azkarrak ziren duela bost, seiz, azpi urte, pitiak mugimendua hundu da azken urteetan, eta hor berido pizkortzen ari da. Gero ba, bauzue juentu Paulin Unibertsitateko sindikata bat dela, eta be, hor, ez, ez dute, ez dira, Abetzaleak dira, baina ez dira universitateatik eh, ateratzen, eganen nuke, e, ikasleen e, kezkak eta olako gauzak konpontzen dituzte, baina ez dira mointzen beste arloetan. Olako sinikatu bat bada ere, deitzen dena konsultaria juentuko, za, CGC, e, beraik ere, e, universitatean lan egiten dute, baina gero nazio askapen buruka ez dute aipatzen sobera, universitatik kanpo. Jakinez, beste mugimendu bat agertu dela duela uh, urte bat edo bi urrain uh, deitzena amurra. Amurra egan nahi du, pikiat, hauntza guretzat, ez da hauntza, frantzisez, lumuflon, emengo abere simbolikoa eta kortikaren ikurra da. Jakinez, uh, izena ez dutela xapelatik atera, ez da amurra zen, uh, mela behatzen hogei urteetan, lehen mugimendu autonomistaren izena. Odoan hor, gazte batzuk bildu dira eta mugimendu hori sortu dute, edo labi urte, e, zuten e, gauza hondirik egiten aurten arte, aurten hasi eh, e, dira mugitzen eta gauzak egiten. Eta azkenik, jakin behar da, nagusiki, be beste kurtsikar guzti eta gazte haintzek ez dutela parte hartzen erakundeetan, ez da ekarteetan ere, eta erraiten da, erakunde txiktatik kanpo direla, eta frantzesez deitzen ditugu lehor struktur haintzetan. Eta ara, ara gaztentzat, eta gero ba, ba uzue bela bezala euskoa egian, ba hemen eh, lo STC deitzen dena, sindikatu ikabea edo egiko, boa, lo sozialean borukatzen dira, bai eh, administrazioetan, bai eh, enpresetan, eta olako gauzetan, eta ba uzue beste sindikatu bat ere e, irakaskuntzan. Ara zen diren, guti gora bera, parte hartzaile nagusiak jakinez badirela Eta hain zuzen ere, oian atezek gazetariak dioenez, ezinbestekoa izan da gazteen ekarpena azken hilabeteko mobilizazioetan. Lehen lehoan bederen gazteak eh, agertu dira, batez ere korsikako gazte antolakundeak, eh, beraz, eh, juventu independentista eta juventu libera dira batez ere hor egon direnak lehen lehoan. Bat dira, bigauza, bada batetik mobilizazioa antolatzeko ba, ikasle mundutik eta partitu dela pixkat eh, gogo hori eta dei hori nolabait e, korsikako eragile guziai ba, gako hortan batzeko e, behar hori esan ditzen baitzuten gazteak eta uste dut gaztean gogotik abiatu dela batze hori eta gero bada ba, azkenean istiluetan eta ikusten den ba, gazteria ere, presdena ba, kajikako indarrikeria politikoa baliatzeko, e, kontziente baitira biziki indarrak dela instituzionala izaiten alba kajik, eta orduan e, antolatzeko momentuan e, e, egia da gure Euskal Herriko tradizio militantetik batzuetan deikajiak izaiten aldirela E, ba, antolatzeko molde horiek biziki espontaneoak baitira eta usu bezperan ez baita gitez duten biharamunean, eta alta lortzen dute ba, milaka jende biltzen, e, e elkajetaratzak egiten, eta kajikako presio hori atxikitzen. Beraz, e, gure Euskal Ejiko beta e, abian bagira harat egia da beha, algirela. Azpi mahatu behar da, e, korteko unibertsitateak izan duela funtsesko jol bat e, ba, kertatu diren mobilizazioetan badira jazoin desberdinak, <laughs> lehena jana nuke logistikoa dela, ari baitziren egiten skontri internazionale, beraz e, topaketa internazionalistak korteko unibertsitatean, kolona erasotu zuten eh, egunean berean. Eta deliberatu zuten topaketa horiek bertan bera ustea, ikasle sindikatu korsikarrek ba, egoeraren lagitasunaren aintzinean, baina baliatu ziren korteko unibertsitatean instalatu zituzten e, ba, zpiegituraz, nola e, eh, kolonaren eh, erasoaren arira antolaketa ba, egiteko. Izan da, beraz, bere ala unibertsitatearen, liseoen eta kolegio batzuen ere e, blokatzea. Ikasleen mobilizazioa izan da, azkenean mobilizazio horoko jaren e, pindaja. Badira gazte antolakundetan irun nagusi, pixkat ikasle sindikatu jola betetzen dutenak, Beraz, juventu paulina, juventu independentista eta juventu libera. Eta egia erran uh, eh, iruan arteko desberdintasunak eh, zein diren seiki ulertza komplikatua izan daiteke, uste dut gehiago mm, desberdintasun politikoak baino tradizio batak eraman dituela erakunde batean izaitera eta ez bestean izaitea baino. Hainbat antolakunde, kortxika bezalako herri txiki batean eta zailtasunak ulertzeko bata eta bestearen arteko ezberdintasunak zeintzuk diren zehazki, eta arazo hori ere birproduzitzen da borroka armatuaren alorrean. Eta zuzen ere, kortxikako borroka armatuaren garapena ulertzeko eta bere sorrera ezagutzeko joritz larrazaren gana joko dugu berriz ere armatua nahiko zaharra kortzikan, jakin behar da mila behatzeun eta irurgoi amarkadan, jadanik bazira taldea armatu batzu, baziren bi, Ronte Paisanu bat eta Justizia Paulina. Atentatu batzuk egiten zituzten jendarmerien eh, kontra, baita bigarren etxe bizitzen aurka. Eta azken finean izan dira bi krisi nagusi, izan da lehenik e, eh, kureak, e, eh, kureak eta baiko, kutsadura bat, barka, E, kutsadura bat e, itxasuan, gertatu izan zen, mila behatziun eta piko urtean, ez nahiz horretzen urteaz, baina e, izan zen la Monte Gizon. Monte Gizon zen, be, e, italiak itxasuntziak pasatzen ziren kortzikatik, edo kortzikatik urbil, eta hor, e, gasea eta gasolina eta botatzen zuten uretara. Eta kortzikarrak ziren bat ere konten, noski, Eh, plenta bat ezagir zuten, eh, estatua deitu zuten, eganez hori ez da normala, animaleko kutsadura bazela kortzikan eh, itxasoruntzien gatik eta guzti, eta frantxeas gobernuak ez zuen deus Hori gelditzeko, kutsadura gelditzeko, eta ena, noski diru hain zirabazten baitzuten momentu hartan frantxeasak. Hemen merkataritzaren bitartez. Eta hor hasi ziren lehen manifestalia abertzaleak, eganen nuke, bai eta lehen ekintza armatuak azken zinean, uh, eh, sortuko du uh, borroka armatua, behar da horre aldiriako gerla eta gero, mila behatzion eta bian, zango beltzak bidaliak izanen direla kortzikarat, eta uh, kortzikan instalatuak izanen dira, antxesen laguntzarekin, uh, labora, kortzikar laborarien ordez, erra nahi du, kentzen ziela, Kortzikarrei, eta prentze horiek emaiten ziren, uh, be, zango beltzei. Iakinez, zango beltzak nahiko onak ziela laborantzan lan egiteko eh, klima ezagutzen zuten, mediterarean klima, baita ere eh, laborantza intentsibo hori, eh, agertzen ari zen laborantza mota hori. Eta e, maastietan ibiltzen ziren hainitz. Egan nahi du, arnoa egiten zutela, baina arnoa kantitate handietan eta xaptelizazioa egin Egan nahi du, azukrea eta urra gehituz, alkoholizazioa eta fermentazioa eta gehitzeko, fiteago egiteko arnoa, eta merke saltzeko. Orduan hor, la, la, kortikar laburariak krisian eh, sartu uh, ziren, eta gazte batzuk erabaki zuten, eh, mila behatzen eta irrogeita amabosteko agurilan, ebe eh, saia bat edo, bai saia bat, e, okupatzea, zango beltz baten saia uh, okupatzea, zein zuten begoitzan sartu ziren, zizpekin, armekin, Uh, egu, kasetariak deitu zituzten, eta uste zuten be okupazio txiki bat egin entzela, agazki bat hartu, eranez eh, kolonoak kanporatu behar zirela, lura kortikarentzat gelditu behar zela, eta, edo kontu behar zela, eta azken zinean, eh, be frantzisek nola erantzun dute, be armada bidari dute, jendarmeria bidari zuten, eunka eh, pertsonak, pertsona, ubilizu zen, helikopteroekin eta tanketekin, eta eh, bat izan zen, bi polizia eragilak izan ziren, uh, komandoko edo militante horiek be, eskapatu ziren gehienak salbu buruzagia uh, eh, Edmond Simeon, Gil Simeon iren aita. Eta eh, Edmond Simeon presondegira bidaia izan zen, eta hor kontzientzia edo, bai, kontzientzia hartze askar bat izan zen eta Korsikaren zat, eta hor konturatu ziren azken finean kolonia bat bezala kudeak tuak ziela, eta eh, hori ezin zela onartu. Edmond Simeon iaterazen presondegitik, animaleko diskurtsoak eta Erisketan ibiltzen zen, pitiat eh, gauzak bultzatzeko, irautza pitzat bultzatzeko, eranez ez autonomia beharrizkoa zela kortika eta garapenaren zat. Eta azken finean, e, eh, pitiat, eh, bau, diskurtsu pitiat berezia zen, zenta irautzaren aldea gertzen bazen, gero eraiten zuen ala ere, zela bortzitkeria erabili behar, Ahatik, gazte batzuk eziren posizio horrekin baterea doz eta orduan FLNZ talde armatua sortu zuten mila bederatzen da irurogeita amaseieko maiatzaren bostean antzineko bi talde armatuen kideak batuz. Talde armatu berriaren izenak Algeriako nazio askapen mugimenduari egiten zion erreferentzia biztan dena eta handik esportatu zuten ere kolonialismoaren inguruko diskurtsoa. Sortu berri zen FLNZek hainbat ekintza gauzatu zituen laerogei garren amarkadara arte, bigarren etxe bizitzen kontra bereziki, baino baita frantses estatuaren ikur eta ereikinen kontra ere. Urte horietan, herritarren babes handia bildu zuen borroka bertzaleak kortxikako uartean. Eta pixkanaka, pixkanaka, abertzaren mugimendua hainitzaz kartu dela. Laurogoi amarkadan, jakinez hor ere, bazela irautza kultural bat, eh, kortzikan, irautza kultura hori, deitzena hori akuiztu, eran nahi du bere eh, ber eh, eskuratzea, eskuaraz, hor uh, agertzen dira lehen lehen taldeak, musika taldeak eta kantu taldeak bereziki. Jakinez, ez zirela, bat ere ongi ikusiak astapenean, bentsatzen dut, ari bidez, guain gaur egun arrastu amatuak ge, numurrin edo kanta ugur Baina hau, ez ziren bat ere ongi ikusiak eta bebekatuak ziren erisketan, eh? Klanuek erraiten zuten, eh, ez ez ez zinda olako ikon hartu eta debekatzen ditugu gure erisketan. a lo branca d'una oca tutti vesto di lumi con trombetti con tamburi face nodri maladera ci saranno lauburi centomila vista un punto lontano, A vittoria chi si avvicina, un nemico soffrerà, sperperanno l'uso lupo, e di quale un maestro diceranno loro poco, fissano un punto lontano, destinato miseria, lontano da danza e luce la musica guerriera, ma da regola l'elevata non è timore, a passo stanto. Lo so canto è di silenzio e la sua parola è muora, pensa ciò che non è più, per sente ogni sasso, di suo cammino sempre di silenzio e la sua parola muda. Ma senti della mia voce, senti della mia canzone, per l'ultima umanità e per l'ultimo sull'amore. Luso qua e luso sangue, l'uso basso trascinato. E per ello è l'usomo che io canto sa canzona. Ma sentite la mia oh, che sentite la mia canzona per un'ultima umanità e per un'ultimo soldato, Luso qua e luso sangue. trascinado e per ello è un che ho già taldeak emandako gerrieri kantua, entzuten genuen hor Euskaraz gudaria bezala itzuliko genukena. Eta gu, sakonean emankizunean segitzen dugu, aldi hontan, Korsikako askapen mugimenduaren inguruko ezagutzak partekatzen eta horretarako joritzen larrazarekin segituko dugu. Eta ara nola, eh, bai maila kulturalan, bai eta eh, maila militarrean edo masa burukaren arloan, garatu diren gauzak, indartu diren gauzak, laurugoi amarkadan, jakinez e, eh, Frentzek betidanik erran duela propaganda armatua egiten zuela. Eran nahi du, bazakitela ez zutela eh, egun batez egiazko kerla bat eginen frantsesak kanporatzeko, baina e, armatuak erabiltzen zituztela kezka nagusiak edo arrazo nagusiak azpimarratzeko eta deplauki harakusteko. Gero laurrogoi da eta gero zoritzarez hasiko dira kalapitak, barneko kalapitak. Zer gertatzen da, behikusi zabertzaleak indar hartzea animaleko indagartzea hartzen dutela, de Frantsesak zer eginen dute, ebe bertako mafia eta bertako klanoak erabiliko dituzte, alderdi politikoak erabiliko dituzte, frantzesen aldekoak direnak noski, eta e, helburua elburua izanen da animaiko zatiketa bat sortzea abertzaleen baitan. Orduan, uh, e, laurugai amarkadan dakizuen bezala uh, be, mitteran egirabaziko ditu hartzeskundeak, amnistia izanen da kortzikak preso politikoen zat, eta uh, azken zinean Charles Pasqua uh, eh, gobernura iritsiko da, e, eh, diakinez Charles Pasqua uh, kortzikarra dela, orduan biziki ongi bazakien nola ibiltzen diren kortzikarrak, eta zeintzuk diren kortzikarren uh, autasunak, nuke, orduan zer egiten zuen, bet, militanteak konbidatzen zituen parixerat, negoziaketak egiteko ofizialki, eta erraiten zuen, bonbe, hartu sospitiat, dirupitiat hartu, eta sueten bat egizazue, eta gero ikusiko dugu zuen eh, kezka politikoak eh, nola gantolatzen ditugun eta nola erantzatzen dugun eh, arrazoeri. Eta azken zinean, be, militante batzuk ados ziren horrekin, beste batzuk ezetz, batzuk hartu dute dirua, baina ez dute, be dute, sakeletan kontu Eh, beste batzu konturatu dira adibidez zerga irautzailea ere biltzen zutela, baina eh, bon, behaz zora baio mugimenduaren zat, eta dirua lapurtzen zuten mugimenduari, orduan ezen gehiago, ezen gehiago zerga irautzailea, eh? Eta azken zinean, beholako keskak agertu dira, Eh, egiazko eranen nuke militanteen artean, bai eta behara e, eh, mafiarekin edo mafia zubiltzen ziren militanteen artean, ziren gehiago ekarako matzen, jakinez hemen ere, bai dela zatiketak, pertsonen arteko zatiketak, beti eklarinismu mota hortan txartzen dira, orduan batzuk e, be, buruzagi izan zuten. Joritz Larrazak behin baino gehiagotan aipatu ditu klanak, baina zerrote dira klanismoa zer den ulertzea, ezin da gizarteko txikarraren logika eta nazio askapen mugimenduaren joan jinak ulertzeko, sartu gaitezen ursako nagoetan beraz. Pitzat, ba, luze da, baina jakin behar da, ara, hemen mediterra nioan zaite, oduan eh, bauze pitzat eh, latinoen eh, ondarea eta egumataren ondarea egan nahi dut behar erisketan, bauze pertsonai poderitzu bat eganen nuke, eta badu klientela bat, eta e, pertsona horrek zabalduko ditu edo banatuko ditu adibidez lanak, baita gai diru eta olako gauzak. Hori da klanismoa pitzat. Literaneoko eskualde aldea intzetan desaiertu da, kortikan mantendu da, gizarte txiki-txiki bat delakotz, eta eriskak direlakotz, e, edo erriskak e, osatzen baitute kortikako bihotza eran nuke. Hau duan eran nahi gaur egun bai, baituze pertsona batzuk, familia batzuk, kortikan eraiten da egun familia kudeatzen dutela ugarte guzia. E, eh, diakin behar da, behar, erriska baduzu pertsona importante bat, eta normaiki eh, pertsona horrek behar, ebanatzen ditu lanak, eh, ba, emaiten du sosa jendeari, ongi bozkatzen badu, eta gaur, gaur egun arte mantendu den fenomeno bat da, jakinez pertsona horiek mugimendu politikoetan edo alderdi politikoetan ibiltzen direla, baina ez dira bortxaz engaiatzen ideologiaren gatik eran nahi dut, batzuk eraiten dute ezkertiarrak diela, beste batzuk eh, eskuindarrak edo hola, baina etiketa bat da, jendeari berdin zaio, jendeak hemen kortxikan bozkatzen du pertsona batentzat, ez ideientzat. Jakin Jakinez, ara, ongi bozkatzen badut, jakinen dut lan bat lortuko dutala, badakit uh, sosa irabaziko dutala, edo adibidez garbi gaiu bat, gertatu izan da uh, eh, dola gutxi ere. Iringarria da, baina ba, iringarria, baina ba, iringarria egiteko goa emaiten du ere egintzetan. Hori da klanismoa da, podere bat, pitzat, gordetuta, bai eta ez, zelen eta denek badakite badela, eta ala ere eh, mantantzen den podere bat da. Pitzat, harremanetan ez behar da, bertako eh, bizi moldearekin, jakinez, korsikan denak elkar ezagutzen direla, guti gora bera, eta badirela adiskidantzak familien artean, erisken artean, hori da klanismoa, eta gaur egun, eh, bombe, Dola marbat urte, jendea esten bat ere kontent eta gazteak bereziki egiten zuten olako ereduak kendu behar zela, desaiaktarazi behar zela klanismoak hortzikan, horregatik ere abertzaleak indar hartzen bat ezagutu zuten, eganez klanismoaren kontra borokatuko ziela, bazien eh, familia handi batzuk, eta egia da azken finean 2000 eta ama bostean abertzaleek irabazi baina dituzte hauteskundeak da, eh, erran zutelakotz, klanismoaren aurka borokatuko ziela. Eta lortu dute, familia handi batzuk, eh, erriko etxe handi batzuk galdu dituzte. Portibet, iuna jibidez, eh, Bastian edo Lako Egietan, baita erisketan ere, eta klanismoa pikiat desagertara zidute, lortu dute hori, abertzaleek, baina azken urteetan zerbait leporatua izan zaie, abertzalei, eh, gazteek jote beraiek ere klanismo mota berri bat martxan ezagir dutela eta egia da pitiat hori hortaz konturatzen garela beklanismoa horrendik bizirik dela kortzikan, eta bertzaleak badakite ezin dela desa ez eta komatzen direla horrekin. Eta frantziak bultzatu du ere, frantziak bultzatu du, ara, eh, emezortzik garen mendeko konkistatak gero, jakin dute, bombe ara, konkista militar bat izan zenez, eh, frantzisek, bon zapalkuntza erabili dute eta guzti, baina, jakin eh, izan dute, pitzat, nola egin, Eh, Kortsika kudeatzeko eta eh, klanismoa erabili dute eh, Frantses poderea indartzeko eta bertan egia da dola guzi arte klanista nagusi guziak Frantziaren alde agertzen zirela loaial listak ziren berezi bat erabiltzeko eta ara pikiat abertza eta ostopatzeko klanistak be Frantziaren alde agertzen ziren eta poderean egoiten ziren Eta horregatik ere ikusten da zergaitik kortzika gainiz balira adibidez Frantziako administrazioetan eta guzti. Eh? Bada emigrazioaren arrazoa, noski emeretzik garen mendean, baina bada ere harreman berezi hori ere. Eta klanismoa zer den gutxi gora bera azaldu ondotik, hobe ulertzen alko dugu flns eren barnean diren barne gatazkak nondik heldu diren. Eta hain zuzen ere, kortxikako borroka armatuaren baitan izandako zatiketetaz interesatuko gira orain. Joritz Larraza gertatzen da, mila behatziun eta laurgoita behatzian eta laurgoita amagamakadan, ebezatik eta ofiziala. Zer gana du, nire bi alderdi politiko agertuko dizela, baino MPA deitzen da, egoaldean kokatual, Movement por Autodeterminazio, orzon zen buruzagia, unen buruzagia, bazuten talde armatu bat, le FNC kanal habituel deitzen zena, eta bazinten gero, Eparaldean, eh, paraldean, akonkulta nazionalista, eferentzek historik, eta hor beste pertsona berezi edo famatu batzuk ere kudeatzen zuten. Eta zer gertatzen da, ebe azken finean, gerla bat gertatuko da bi alderdi hoien artean eta bi erakunde armatuen artean. Eran nahi du, anaien arteko gerla bat hasiko dela, lorgoita amar, amarkadan. Ez da kruigu zuzen zenbat pertsona diren, daur egun ez sobera ipatzen ere, Eh, Naiko berezia da, zenta oraindik eh, ba, be, oraindik badira nola eran ondorioak. Eta azken batzuk egiten dute ogoi eta egun eh, pertsona artean hiliela bi mugimenduen artean. Desberdintasuna bi eferentzen artean da pertsonen arteko gatazka bat, ez jakin behar da, ara. Kanala bituel kokatuak ziren beriziki aiatzuko eskualdean, egoaldean, eta historikikoak be, ziren bastiako eskualdean. Baziren bi buruzagi, bo, leporatua izan zaie mafiarekin ibiltzea ere, eta azken finean zen desberintasun ideologikorik. Baina egia da azimagatu behar dela uh, eh, egualdekoak edo egualdekoen buruzagia pitzat eskuin muturekoa zela, baina horre militantzian kortzikan hain zikusten da, eh? Eka, eta ekerrekin militatzen dute bai komunistek, fasistekin eta guzti hori dena nahasia da, konzikan uh, eh, diote lehenik nazio askapena lortu eta gero gure artean eh, eraiko gira ikusteko nola pintatzen dugun etxea, ez, nite, ze Orduan, bon, ez da uh, desberdintasun ideologikorik, eh? da pertsonen arteko gatazka bat, familien arteko gatazka bat, eta eh, estrategien aldetik ere ez dira sobera aintza dos, baina eh, ara, ez da, ez da gatazka politiko bat. Hmm. Jakin hmm. behar da, irurgoita amarkadan eta laurrugoita amarkadan, referentzik bi liburu atera zitula, bitxosten, gaiteko zaintzuk ziren idei nagusiak eta atikiat ardatz nagusiak zinkatzeko, antikolonialismoa, estapenian ezkerreko eredu bat, eta geroztik ez dute gehiago programarik edo egitarra hoi eh, finkatu. Orduan bi alderri horien artean ez zen, eh, zen desberdintasun haundirik. Biak akomatzen ziren, eh, eh referentzek egin zuen edo zuen eh, txostenarekin. Azken finean gertatzen da, ebe laurdo eta emezortzian gazte batzuk erraiten dute independentista gira, eta erraiten dute guai aski da, badugu mafia sartu badena gure mugimenduan, eh, anaien arteko gerla badugu, guain eh, jendek ez dut deusiakin nahi abertzale mugimenduarekin, guain ikur bat unkitu behar dugu, ekintza politiko azkar bat egin behar dugu, eta gazte horiek erabakitzen dute eginak prepeta eraitzea mila behatzen eta laur eta emezortzian. Orduan eraiketa gertatu eta gero alderdi abertzaleek besalatuko dute eraiketa, noski, eta konturatzen dira behazken finean jendea ez dela bat ere kontent. gehienek besalatuko dute eraiketa. Hor, mugimendu abertzalea krisi batean eta krisi lari eta luze batean sartuko da baute mafia egian, baute klanismoaren poderea. Hor konturatzen dira, hola ezin dutela eta populua fitiat urunduko dela, abertza eta zuna. Eta dute, 2000 uh, eh, eh, amarkadan, jarriko dira, main baten inguruan, eta barne bake prozesu bat, martxan ezariko dute. Uh, mila txaguko akordioak deitzen dira, egan nahi du, bi alderdi abertzaleak eta bi erakunde armatuak ebe, eh, ekarrekin hitz eginen dute eta erabakiko dute eh, gerla, barneko gerla bukatu dela eta ez dela gehiago eraiketaik izanen. Beste hainbat alderri parte hartu zuten itzarmen hortan eta azken finan bakea ailegatu da eta gerostik abertzale mugimendua beritz indartu da. Garraipena arte e, eh, bimila eta ama Joritz Larrazak erran bezala, FLNZ bi adar nagusitan bereisita izan zen mila bederatzeunda laurogeita emeretzigarren urter arte. Baina urteko berriarekin, kanal historikeko, kanal habitualeko eta beste talde batzutako kideek, FLNZ Union de Combatan edo FLNZ borrokalarien batasuna osatu zuten denek elgarrekin. Batasunak, ahatik, ez zuen hainitz iraunen. Izan ere, kanal historikeko kide batzuk FLNZ urriak hogeita talde disidentea osatu zuten, Bitalde horiek etsai bilakatuko ziren urrengo urteetan. Edo nola ere, Union de Combatan delakoak 2008an eten zuen bere jardun armatua eta FLNZ urriako 22 bik 2008an. Beraz, FLNZ zer den ongi ulertzeko ez du ulertu behar antolakunde bakar bat bezala. Euskal Herriko, Euskadita askatasuna edo Irlandako ira gisako taldeekin alderatzeak erraterako ez gaitu hain izlagunduko. Gero, arrasaila iruditzen zaigu, baien boa, ez dak behar. Badira, eferentze, hain gaur egun ere, badira gaur egun ofizialki eran nuke iru edo lau gutien ez esitzen direna. Erraiten, e, e, izenak erraiten duen bezala, eferentze, ez da erakunde bat, eferentze da, er, fron, eran nahi du, e, pertsona batzuk batzen direla, eta erraiten dutela, e, behar, ekintzak eginen ditugu ala nola agertu izan diren erakunde, hainbat erakunde eta erakunde desberdinak agertzen dira, tarteka, noiztenka, eganez, bugira, eperentze, eta hainitzetan data bat hartzen dute espres erraiteko, ba, gu egun hortan sortu gira. Dauze, eperentze, 22 ez ima, e, eh, dauze, eperentze, bentu oktor, ba, izuzen, eh, hainitz, ba, dira, hainitz, eta egia da, hainitzetan edo lotuak diela, uh, erakunde politiko batekin, alderri politiko batekin, edo bestena zara taksona batzuk erabakitzen dute borroka armatuan txartzea, eta erakunde militar berezi bat sortzen dutenez, be izen berri bat hartzen dute. Badira beti pertsonen arteko tira berrak eta olako gauzak, eta hainitzetan, e, bon, be, esplikapen ofizial bat egunkarien zat, baina eh, egiazki badira beste arrazoinak eranen nuke horregatik zaila da jakitea zer gaitik erakunde berri bat osatzen den, zer gaitik batzen diren, desegiten diren, eta ala, tarteka erantzen bezala, agertzen dira talde berri batzuk, batzuk desagertzen dira, adibidez, zuz, eh, batzen bat ere, talde armatu bat, baina bakarrik arabiaren kontra borokatzen zena, arrasistak ziren, baina bat ziren olako talde batzuk, eta pertsonen arabera, taldeak mutatzen ziren, eta desegitzen ziren. Izan zen eh, abertzalean eh, arteko bilketa bat, eta eh, egia da, ba, ara, bi erakunde armatuak baziela, hilion e, de eta bendo ortok, eta momentu batez eran dute, ba, bat zen gira eta bat egiten dugu. Eta genostik, ba, onbe, armatua utzi izan dute 2000 eta malauean, e, sueten bate egin dute, eganez ez dugu Irlandan eta Euskalegian bezala eginen ikusiz landirosa izaten aldela, armak kontzen ditugu, inkaskare, berriro hartu behar bali madira, berriro piztuko dugu borroka armatua. Eta hor, azken hilabetean, martxoan, izan diren gertakaiekin be, ikusiz nola pasaren nola izan zen egoerak hortzikan, prentsa batez, baina ba, aldarikapen bat egin dute, erganez, ba, kasu, Uh, eh, ola segitzen bau guk berriro armak hartuko ditugu eta uh, borroka armatua berpiztuko dugu eta iranez ere uh, eh, kortxikak gazteak sustengatzen zituzela. Ara, birpasa zabal eman diogu kortxikako askapen mugimenduaren azken amarkadetako bilakabideari. Informazioan itz, sobera ziurrenik eta horren bestez gure buruei atxeden txipi baten emaiteko, zuekin larkusiren lota juventu kantua. Intorno a una bandera, un pugnuccio si è pisato, muoiendo alla terra intera, babu è incarcerato. Ma se un popolo vero e per lotterà, io cedoso le summende, so schiavito le affami, anaquade disurgente, san vilose tutti l'ani, chi bruttano l'innocente protegge l'assassino. bandiera, libertà per gli fiora da speranza, chi col suo si scuderà di lontani di soffrire. Larkusiren lota jubentu kantua entzuten genuen Euskaraz gazteriaren borroka. Eta justuki gazteek eta bereziki ikasleriak eginkizun garrantzitsu duela ipatu dugu saio unen astapenean oian atezer berriagunkariko kazetariarekin. Jo dezagun berriz ere beregana. Azpi marratu behar da, e, korteko unibertsitateak izan duela funtsesko jol bat e, ba, diren mobilizazioetan badira ahazoin desberdinak, <laughs> lehena jana nuke logistikoa dela, ari baitziren egiten skontri eh, internazionale, beraz e, topaketa internazionalistak korteko unibertsitatean, kolona erasotu zuten egunean berean. Eta deliberatu zuten topaketa horiek bertan bera ustea, ikasle sindikatu korsikajek ba, egoeraren lagitasunaren aintzinean, baina baliatu ziren korteko unibertsitatean instalatu zituzten e, ba, zpiegituraz, nolabait, eh, kolonaren eh, erasoaren arira antolaketa ba, egiteko. Izan da, beraz, bere ala unibertsitatearen, liseoen eta kolegio batzuen ere e, blokatzea, ikasleen mobilizazioa izan da azkenean mobilizazio horoko jaren e, Oian atezerrek bertatik bertara segitu zituen kortxikako mobilizazio horiek berria egunkariaren dako eta horren berri eman endigu orain. Bastiako manifestazioa gertatu zen martxuaren amairuan eta sekulako istiluak gertatu ziren eh, ba, gaueko amajak arte. E, e, adibidez, e, frantziako zergen egoitza egizuten eh, Bastian eta mm, Hortik e, eh, biegunera, Frantziako gobernuak deliberatu zuen, eh, ba, behne di ministroa, Gerald korsikara ikortzea. E, ba, nola baita negoziazio fase bat abiatzeko, elkarrizketa fase behi bat abiatzeko korsikako e, ba, mundu instituzionalarekin eta horrek agertara ziduen e, eh, posizioa edo izan da, ba, haute txibatzak salatu dutena, zazpiurteko lan instituzionala eraman dutela, gehiengoan direla autonomistak eta independentistak e, eh, korsikako asamblean, zazpiurtez eh, egon direla prozesu demokratiko batzuetan, bozen bidez retxipostuak lortzen eta bar, eta azkenean frantziak ez duela uxatxik egin bat ere, preso politikoan hauziari begira ez eta ere ba, autonomiaren edo ba, independentziaren zentzuan. Eta mm, horrek eh, ba, azkenan agirian utzi du inda jajemana kajikan eraiki delako behartu asen ditu dela Paris are gehiago lehen dakaritzarako bozen kanpainaren atarian, norbaitik gortzera korsikarat, eta autetxi batzuek salatu dute, ba, azkenean eh, indarkeria politikoaren bidez, piasteko mobilizazioekin, lortu dituztela urratx gehiago zazpiurteko prozesu demokratikoarekin baino. Egun horietako mobilizazioek hainbesteko indarra bildu zuten ezen eta Parisek urrats bereziak ematera behartua izan zela eta barne ministroa bera uartera bertaratu behar izan zen. Bastiako manifestazioa gertatu zen martxuaren amairuan, eta sekulako istiloak ertatu ziren e, gaueko amajak arte. E, e, adibidez, e, frantziako zer egoitza zuten, e, bastian, eta mm, hortik e, biegunera frantziako gobernuak deliberatu zuen e, ba, barne ministroa jeraldak manean korsikara igortzea, e, ba, nola baita negoziazio fase bat abiatzeko, elkarrizketa fase behi bat abiatzeko e, ba, korsikako, mundu instituzionalarekin. Eta mm, horrek agertara ziduen e, posizioa edo izan da, ba, utetxe batzak salatu dutena, zazpiurteko lan instituzionala eraman dutela, gehiengoan direla autonomistak eta independentistak e, asamblean. Zazpi urtez egon direla prozesu demokratiko batzuetan, bozen bidez retxipostuak lortzen eta bar, eta azkenean Frantziak ez duela urratxik egin bat ere, preso politikoan hauziari begira ez eta ere ba, autonomiaren edo ba, independentziaren zentzuan. Eta mm, horrek ba, eh, azkenan agirian utzi du indar hagemana kajikan eraiki delako behartu asen dela Paris aregeiago lehen bozen kampainaren atarian, noh baitik ohtzera eta haute batzuek salatu dute, bazkenean azkenean eh, indarkeria politikoaren bidez, piasteko mobilizazioekin, lortu dituztela urratx gehiago zazpiurteko prozesu demokratikoarekin baino. Eta mm, Gerald manean iristeko bezperan, korsmatean hango korsikako egunkarian eh, egin eh, ba, eskain zuen elgarrizketa bat, eta hor eh, presta gertu zen, eh, makoen artean autonomia riburuz hitz egiteko, gero bildu zen Gil Simeoni Korsikako asambleako eksekutiboko buruarekin, eta Paris presta gertu da elgarrizketarako, baina hor hasi dira pixkat azaleratzen talde politiko korsikak ezberdinen arteko desadostasunak, gehiengoan den e, eh, femoa korsika adibidez e, eh, e, eh, Gil Simeoni buru atxiki zaio negoziak eta prozesu hori beste hiru alderdiek aldiz e, ez dute sinesten eta mobilizazioekin segituko zutela iragarri zuten berela eta uste dut gauza jasguti espero dutela egia ejan korsikarrek argi baitute parean Paris dutela zazpiurtez e, naiz eta beren ko, e, eh, lujalde kolektibitatea izan eh, ez baitute neulako jajera aldaketarik senditu Frantziako gobernuaren partetik eta kokatzen baitute ere bizikiuntza e, dahmanenek, dahmanenen etojera ba, kontestu e, hauteskunde kontestu batean eta nola bait ba, promesa elektoral bat bezala ikustute haren jera, giroa baritzeko saiakera bat bezala, baina eh, azkenean ba, uste dut azpimahatu behar dela ere e, badela zinez e, frantziako estatuaren mespritsuaren e, eh, ba, aski dute e, aspertuak dira, korxikajak, Orain, e, dute egoera sobera usteltzera utzi duela frantziako gobernuak, eta azkenean da ba, behogeita mahurteko e, bojoka baten e, segida eta uste zuten gazteria junt e, ba, nola bait e, lo zela dola bilabete entuten bat zinuen korsikar bat mintzo entzizun, zizun e, kasik e, fini zela lujalde kolektibitatea bazutela eta kasik hortan e, bukatzen zela haien e, bojoka, baina e, azkenean kolonaren erasoa eta beraz eriotza izan da ba, sua piztu duen uh, gertakaria eta gazteria bere ala ezagidalean lehoan eta horrek erakusten du ba, zapaldua den eh, egi batean aski dela txinpakta bat piztea behiz asteko az, kolektibo bat eta sendoa. beste zeldu gira sakonean emankizun honen amaierara eskerrik beroenak joritz dela eta oian atezerri bere ekarpenengatik eta mil esker zuri ere entzule espero interesgarri iruditu izana elduden hilabeter arte.